Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 2-ն է, տարվա 61-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1855 թվականի այսօրը Ալեքսանդր II-ը դարձավ Ռուսաստանի ցար։ 1882 թվականի այսօրը Վիկտորիա Թագուհին խուսափում է մահապորցից։ 1933-ի մարտի 2-ին Նյու Յորքում տեղի ունենում King Kong ֆիլմի պրեմիերան։ 1956 թվականի այսօրը Մարոկկոն ձեռք բերեց իր անկախությունը Ֆրանսիայից։ 1969 թվականի մարտի 2-ին սովետական եւ չինական զինված ուժերի միջև սահմանային բախումներ տեղի ունեցան։ 1981-ի մարտի 2-ին գործարկվեց Երևանի մետրոպոլիտենի առաջին հերթը։ 1992 թվականին Հայաստանը, Թուրքմենստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Մոլդովան, Սամարինոն, Տաջիկստանը, Ուզբեկստանը եւ Ադրբեջանը դարձան ՄԱԿ անդամ։ Այսօրը ծնվել են 1853 թվականի այսօրն է ծնվել չեխ կոմպոզիտոր Բեդերժիխ Սմետանան։ Նա չեխական ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիրն է։ 1853 թվականի մարտի 2-ին է ծնվել հայ կոմպոզիտոր, խմբավար, երաժշտական քննադատ Քրիստոֆոր Կարամուսը։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ երաժշտության պատմության մեջ իր ուրույն տեղն ունի Կարամուրզան։ Նա այդ ժամանակի Եռանդովլի երաժշտական հասարակական գործիչ էր, ժողովրդի լավագույն նվիրալներից, բազմաթիվ երգչախմբերի կազմակերպիչ։ Կարամուրզան առաջինը հաստատեց բազմաձայն երգեցողությունը հայկական երաժշտության պատմության մեջ։ Նրա ջանքերով ժողովրդական երգի մշակումը դարի վերջին տասնամյակում առանձին նշանակություն ձեռք բերեց։ Կարամուրզան նաև լավ մանկավարժ էր, նա օգնում էր երիտասարդ երաժիշտներին պատրաստում եւ դաստիարակում հրապարակում էր երգչախմբի ղեկավարների։ Կարամուրզան նաև հրապարակախոս էր։ Նրա հոդվածներում արտացոլվում են նրա առաջադիմական գեղարվեստական սկզբունքները։ 1856 թվականի մարտի 2-ին է ծնվել ֆրանսիական ծովուժի Սպա, փողծովակալ Լուի Դարտիշ Դյուֆուրնեն։ 1886-ի մարտի 2-ին է ծնվել էստոնացի գրող եւ քննադատ Ֆրիդեբերտ Դուգլասը։ Նա համարվում է ժամանակակից էստոնական գրականության հիմնադիր հայրերից մեկը, իմպրեսիոնիստական եւ սիմվոլիստական ուղությունների առաջին ներկայացուցիչը էստոնական գրականության մեջ, ինչպես նաեւ ժամանակակից գրական էստոներենի հիմնադիրներից մեկը։ 1904 թվականի մարտի 2-ին է ծնվել ամերիկացի գրող եւ ծաղրանկարիչ Թեոդոր Սուս Գեյսելը։ Նա հայտնի էր իր մանկական գրքերով, որոնք նա գրել եւ նկարազարդել էր Դոկտոր Սեուս կեղծանունով։ Գեյսելը հրատարակել է 46 մանկական գրքեր։ Նրա ամենահիշվող եւ ճանաչված գրքերն են Կանաչ ձվեր եւ խոզապուխտ, Գլխարկի միջի կատուն, Լորաքսը, Մեկ ձուկ, երկու ձուկ, Կարմիր ձուկ, Կապույտ ձուկ, Բարթոլում ու Քուբինսի 500 գլխարկները, գուլպանների միջաղվեսները եւ այլն։ Նրա աշխատանքների հիման վրա ստեղծվել են 11 հեռուստահաղորդումներ, 4 առանձնահատուկ ֆիլմեր եւ 4 հեռուստատեսային շարքեր։ Գեսելիցն Դիանորը մարտի 2-ն արդեն ընդունվել է որպես ամենամյա ազգային ընթերցանության օր Ամերիկայում։ 1919-ի մարտի 2-ին է ծնվել հայ լեհական ցակումով ռուսաստանցի բալետի պարուհի, կինոդերասանուհի եւ երգչուհի Թամարա Թումանովան։ 1919-ի մարտի 2-ին է ծնվել ամերիկացի դերասանուհի Օսկարի եւ Ոսկե գլոբուսի դափնեկիր Ջենիֆեր Ջոնսը։ 1931 թվականի մարտի 2-ին է ծնվել խորթային եւ ռուսական քաղաքական եւ հասարակական գործիչ, խորթային միության առաջին եւ վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը։ 1990 թվականին նա ժանացավ խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ այսօրը տոնում են։ Միամայում այսօր գյուղացիների օրն է։ Այսօր մարտի 2-ն է, տարվա վարտի մնաց 304 օր։